Alejo con cojones. Diablo, cabrón. Y yo pensaba que ir para Mayagüez era lejos. Vamos para allá, vamos con <laughs> una cervecita, cervecita, mami, medalla si tiene. Medalla. Pues <laughs> Papi, olvídate de eso que estamos ahora. Está duro con un billecito, cabrón. Enseñarle esta. Tiene Winner, vamos a sacarlos de la mesa. Ahora, ¿quién tiene el ¿Quién tiene el Winner? ¿Quién tiene el Winner? You lost, son? Who are you? Ey, Down here, bro. Hey, <laughs> you got a problem, bro. You got a problem? easy, easy, easy, easy. Okay, I'm sorry, take it outside. Take it outside. Sorry, Larry. It's good. It's all good. Not bad. quién tú eres. Ey, dime, socio, quién tú eres. Pa' frontearme a mí, quién tú eres. Ey, habla claro quién tú eres. Ey, huele bicho, quién tú eres. Ey, dime, socio, quién tú me paga los piles, hablando de mí y yo haciendo miles. Otro palo pa' encima de los files. Ey, tú robando Macy y yo en el desfile. Hoy quiero una uruguaya y otra de Chile. Ey, ey, otro que me tira. Ah. Cabrones entiendan que pa' acá no se mira. Ya mismo te cae, te tengo en la mira. Tú metí en tu casa y yo de ira. Vaya duro te reto. Yo tengo el imán, yo soy el magneto. Ey, hasta envidia en la cara le meto. Iván Calderón, pero peso completo. Ey, la familia en hotel, Ustedes son mis hijos, pero los tuve que abortar. mi hice dueño del mundo y no lo quiero soltar. Por eso no me importa un carajo quien tú I know you know who I am. The whole world knows who I am. But who are you, nigga? Nobody fucks with my buddy. Nobody. You nobody. Motherfucker. I surround, nigga. I surround. The whole world knows. Even you know. I'm the one. Who the fuck is you? Nobody. Motherfucker. yo quién tú eres. Ey, dime socio quién tú eres. para frontearme a mí.